Hoekom het dit gebeur? Die Heere was kwaad en hy het het donker laat word oor Sion. Israel was trots op die stad, maar die Heere het die stad uit die hemel neergegooi op die aarde. Hij het nie aan sy tempel gedink op daar die dag toe hy kwaad geword het nie. Die Heere was niet jammer vir hulle nie, hy het al die woonplekke in Jacob verwoes. Hij het die stede van Jeda afgebreek, die stede wat sterk mieren gehad het. Hij het die koning en sy ambtenare hart laat val en hy het hulle verneder. Hy was baie kwaad, hy het allemaal laat sterf wat sterk was in die volk Israël. Hij het hulle nie gehelp teen die vijanden nie, dit was soos vier wat alles verbrand het. Die Heere het soos een vijand sy boogse snaar stijf getrek en hij het gereed gestaan. Hij het allemaal wat mooi was, met zijn sterk arm doodgemaak in die woonplekke van Sion. Hij was kwaad, en dit het gebrand soos vier. Die Heere was soos een vijand, hy het Israel verwoes, hy het al die mooie huise verwoes, hy het al die sterk mieren afgebreek, hy het baie mense in Jeda laat huil en rou. Hy het sy tempel, sy woonplek, platgetrapt soos mense tuin plattrap. Hy het die plek verwoes waar hy aan sy volk verskyn het. Hy het mense laat vergeet dat die mensen van Sion feeste en Sabbat daar gevier het. Hy was kwaad, hy het die koning en die priesters verneder. Die Heere wil nie meer sy eie altaar heen nie, en ook nie sy tempel nie. Hy die mire van die stadse mooie wijze vir die vijande gegee om af te breek. Hy het in die tempel gaan staan en skree soos mense op een feestdag gedoen het. Die Heere het besluit om die mire van Sion af te breek. Hy het die mire gemeet en hy het nie opgehou om dit af te breek nie. Hy het toerings en mire laat omval en hy het dit saam op die grond laat lee. Die poorte van die stad het omgeval, van die Heere het die sluitbalke van die poorte stikkend gebreek. Die koning en die ambtenaren van die stad is bij ander volke. Daar is niet meer priesters wat voor die mensen kan sê wat die Heere wil heen nie. Die Heere wijs ook niet meer vir die profete wat hulle moet sê nie. Die leiers van Sion sit op die grond, hulle praat niet. Hulle het stof op hulle koppe gegooi en hulle het rouwkleren aangetrek. Die jong meisjes van Jerusalem buig hulle koppe laag tot nabij die grond. Ik is moeg, want ik het baie gehuil, alles pijn binnen in mij. Dit voel of mijn lever op die grond wil val, van die Heere het my volkstukkend gebreek. Kinders en babas het flauw geval op die oopstukke grond in die stad. Hulle vraag vir hulle maas, waar kan ons brood en wijn kry? Maar dan val hulle flauw soos dode mense op die oopstukke grond in die stad, of hulle sterf terwijl hulle teen hulle maas se borste leek. Jerusalem, wat kan ik zeggen om jou te troos? Sion, wie krijg so zwaar soos jy? Hoe kan ik dit voor jou makkelijker maken? Je zwaar krijg is zo so groot soos die sedert, wie kan dit beter laat gaan met jou? Je profete het gesê die Heere het vir hulle dinge gewys, maar hulle het gelieg, hulle het jou bedreig. Hulle het nie oor jou sonde gepraat zodat so je kon verander en lewe soos God wil hee en zodat so dit dan met jou beter kon gaan nie. Hulle het gesê die Heere het vir hulle dinge gesê, maar dit was liens, hulle het jou bedrieg. Almal wat op die pad voorbij komt, spot en klap hulle hande oor jou. Hulle vluit en hulle wijs dat hulle blij is oor wat gebeur het met Jerusalem. Hulle vraag, is dit die stad wat voor die mensen die mooiste van al die steden was? Is dit die stad waar al die mensen in die wereld blij was? Al je vijanden spog oor wat hulle met jou gedoen het, hulle vluit, hulle bijt hard op hulle tanden. Hulle sê, ons het Jerusalem verwoest, ons het gewag vir hierdie dag, en die dag het gekom, ons het dit gezien. Die Heere het gedoen wat hij wou doen, hij het laat gebeur wat hij lang geleden gesê het. Hy het die staat afgebreek, hij was niet jammer nie, hy het de vijanden blij gemaakt oor wat met jou gebeur het, hy het hulle sterk gemaakt. Jerusalem, je mire het geskree en gevra dat die Heere hulle moet helpen. Je tranen moet vloeien soos een rivier, elke dag en nacht. Je moet niet rest nie, je moet niet ophouden nie, je moet opstaan, je moet aanhou roep in die nacht. Wanneer elke wachtbeerd begint, dan moet je vir die Heere sê hoe jy voel. Je moet je handen uitsteek na hom toe en je moet bid dat hij jou kinders moet laat lewe, jou kinders wat op al die hoeken van die straat te flauw word omdat hulle honger is. Heere, jy moet kyk, jy moet zien aan wie je dit gedoen het. Wil jy vrouwen met hulle eie kinders eet? moet die vijande die priesters en die profete vermoor in die tempel. Seens en ou manne lees dood op die straten. my jong meisjes en my jong manne het gesterf in die oorlog, Je het hulle laat sterf toe kwaad was, Je het hulle doodgemaak, Je was niet jammer voor hulle nie. Je het die vijande van al die kanten geroep, Je het hulle geroep soos die mense roep om te kom feestvier. Toe die dag van die Heere kom, het niemand vrij weggekom en weggehaard ook niet. Mijn vijanden het allemaal doet gemak wat hier geboren is en wat hier groot geworden is.